Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizim dinin yöneldenimiz. Biz dini Peygamber sallallahu aleyhi ve götürdük. Ne Bengiz'den götürmedik, ne Türk'ten götürmedik, ne Ermeni'den götürmedik. Peygamber sallallahu aleyhi ve neyi deyipse, Allah-u Teala Kur'an kendi neyi deyipse, dini ondan götürdük. Allah-u Teala der ki, içkiden çekilin, belki nicat tapasın. Yani kıyamet günü canınızı kurtarasınız Allah'ın azabından. Manasız ki eğer siz çekilmeseniz, Allah'ın azabına düşer olacak. Peyğəmbər s.ə.v bir hədisdə deyir ki, çoxu kefləndirənin, şey içəndə çoxu kefləndirmirmi? Onun bir damcısı haramdır. İçki haramdır yoxsa yox o zaman? Hardan çıxdı 300 stəkan? Hardan çıxdı 1 stəkan? Hardan çıxdı 100 qram? Hətta Peyğəmbər s.ə.v demirdi ki, kefləndirən, xeyr. Deyir, çoxu insanı sərxoş edən şeyi, kefləndirən şeyi bir damcısı da nədir? Bir zərrə qədər də haramdır. Yaxşı. Kıvas da haramdır. Eğer içinde spit varsa. Keflendiren madde varsa. Keflendirir mi? Araba oldu Allah. Eğer keflendirirse şey. Başka bir mesele sigaret. Haram yoksa yok. Bəziləri deyir ki, məkruh. Bəyənilmir. Bəzi də deyir ki, çox çəkdim də keflənmirəm deyir də, yəni keflənmə yaxşı. 5 blok içsən keflənsən yoxsa yox. Ölürsən bax şey. hə, 50 dənə baçkı qavanı qoy yenə çəkdinə. Ki qar edin olsan yoxsa yox. Deməli çoxu səni kefləndirirsə, bir də ona səni kefləndirirsə, bir damcı haramdır mən yəni, bir şeylər çıxır ortaya. Bu nə olur, küvə deyirlər. Hə. Yəni deyir ki, kefləndirmirdi. Hər bir müsəlmanlar görəndə bəzən orada görürdüm ki, deyir kefləndirmirdi. Yəni o kefləndirmir, onun adı niyə küvədir? Yəni müsəlman yəni şübhəli şeylərdən çəkinməlidir. Yəni o heç olmaz. Hə, bəzi ölkələrdə baxın balıq çıxır, üstə yazılıb halal. Yox, İslami yolla kəsilib. <laughs> Balıq kəsilib rəsmində. <laughs> Balığı kafir tutsun yemək olar. Şəri yolla kəsilir deyir balıq. <laughs> Balığı kəsin, kəsmədi, nə dəxli var? Prosto bəzi koyları qandırırlar. Qardaş, balıq yemək olarmı? Balıq da yeyə bilərsən, camış da yeyə bilərsən. Prosto balığın hamısı halaldır. Hə? Hər gün. Liboy gün balıq yeyə bilərsən, liboy saat. Həftədə bir gün yahudilərə aiddir. Uriyalara aiddir o, İsraillərə. Onlara hətta adını təslimə qadar.